Մայիսի 28-ին Ադրբեջանի բռնապետը հերթական անգամ այցելել էր Արցախի բռնակալված Քաշաթաղի շրջան։ Բերձորում իրեն հատուկ փորոտությամբ Բաքվյան ժառանգական բռնապետը կրկին սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հասցեին։ Պետք է հիշել, որ նման հայտարարությունները առաջին հերթին նպատակ ունեն խաթարել արցախցիների հոգեբանական կայունությունը եւ պայքարելու կամքը։ Ալիևն այս անգամ փաստացի վերջնագիր ներկայացրեց Արցախի իշխանություններին լուծարելու պետական ապարատը։ Դրան զուգահեռ աճեց նաեւ լարվածությունն Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով եւ այդ լարվածության մեղքը հայկական կողմի վրա բարթելու փորձերը։ Բանակցային գործընթացին զուգահեռ եւ հատկապես բանակցային փակուղիների ժամանակ Ադրբեջանը մեծացրել եւ մեծացնելու է լարումը շփման գծում միաժամանակ փորձելով նորանոր դիրքային առաջխաղացումներ գրանցել, ինչ որ պահից դրանք կարող են վերաճել ավելի լայնածավալ բախման։ Իհարկե, այս պահին Ադրբեջանի համար միջազգային իրադրությունն այնքան բարենպաստ չէ, ինչքան որ 2020 թվականի աշնաններ, բայց եւ հույս ունենալ, թե կլինեն Ադրբեջանի Ադրբեջանի սաստելու միջազգային ծանրակշիռ փորձեր եւս պետք չէ։ Արցախի համար այս վճռորոշ պահին առաջնահերթություն է ստեղծել ներքին քաղաքական ու հասարակական միաբանություն, անկախ հայեցակետային տարբերություններից։ Միաժամանակ բոլորը պետք է ունենան հստակ գիտակցում այն բանի, որ նույնիսկ ադրբեջանական սիրաշահումները եւ թվացial բարեօգությունը լինելու են ոչ այլ ինչ, քան հասարակության եւ ժողովրդի դիմադրողականությունը թուլացնելուն եւ զգոնությունը բթացնելուն ուղղված քայլեր։ Ադրբեջանն ունի միայն մեկ նպատակ՝ ոչնչացնել մոտեցնել թե Արցախի, թե ամբողջ Հայաստանի հայերին, թողնելով նրանց մի փոքր խումբ, որոնց հետագայում կներկայացնի որպես ադրբեջանական ճակերտավոր հանդուրժողականության ապացույց։ Դրա վառ ապացույցն են ադրբեջանահպատակ ուտիները։ Արցախը դեռ ունի ռազմական կարողություն եւ դա պետք է հասկանալ ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ իրենց ստանձնած պարտավորությունները չկատարող ռուսաստանյան խաղաղապահներին։ Ադրբեջանի բռնապետը ինչքան էլ որ արփած է հաղթանակով, հասկանում է, որ Արցախի դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսելն ադրբեջանական զորքերին ներքա քաշելու է երկարաձիգ անտառային ու քաղաքային մարտերի մեջ։ Իսկ դա վերջին ժամանակներում ցակած բառով ասած բախմուտացման է հանգեցնելու։ Այն է ամենաաննշան նպատակակետի գրավման համար չարթարացված շատ զոհերի։ Իհարկե Ալիևի հայտարարության օրն էլ պատահական չէր։ Թուրքիան վերընտրվեց իր պատրոն Էրդողանը։ Այդուամենայնիվ նույնիսկ Թուրքիան գոնե մոտակա ամիսներին նույն այն աջակցությունը չի ցուցաբերելու Ադրբեջանին, ինչ որ 2020-ին։ Բացի այդ, հունիսի 1-ին Քիշնևում նախատեսվում է Փաշինյան, Մակրոն, Միշել Շոլց-Ալիև հանդիպումը, իսկ Բաքվյան բռնապետը բանակցություններից առաջ մկաններ խաղացնելու սովորություն ունի։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, ապա ընդհանուր առմամբ շատ պարզ է, որ դրանք այժմ տեղապտույտ են տալիս։ Պետք չէ նաև մեծ սպասելիքներ ունենալ Քիշնևյան հնգակողմ հանդիպումից եւ ադրբեջանական կողմի թղթախաղային եզրութաբանության բաց քարտերի դեպքում բլեֆներն ու խաղադրույքների անընդհատ բարձրացումը հենց այն են վկայում, որ առաջին հերթին Ադրբեջանը պատրաստ չէ ներկա թեկուզ եւ հայկական կողմի համար խիստ անբարենպաստ պակաս պայմաններով վերջնական պայմանագրի, որովհետև դա հենց Ալիևի համար ժամային ռումբ կարող է լինել։ Բանակցային գործընթացի ներկահապաղումը հայկական կողմի համար ինչքան էլ շահեկան է, ժամանակ շահելու առումով նույնքան էլ վտանգավոր է ադրբեջանական սադրանքների տեսակետից։ Երկու դեպքում էլ միայն գրագետ քաղաքականության վարումը եւ ճշնամու սայթակումների օգտագործումը կարող են թեկուզ թույլ նշмарելի, բայց հաջողություններ բերել հայկական կողմին։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ